Azpimarratzekoak diren hiru arauetan bortuko gaznaren identifikatzea da, orai arte ezbaitzen bestetarik beresia. Pantxika apredain oso irati sindikateko administralaria. Eh, mendiko gaznak hauzean uh, afer markan ere jartuko direla, zen oai hartino ez zuten uh, marka berezi bat, hoi baute marka berezi bat, edelbaiz batekin. Edelbaiz hori dena, da uh, mendi forma bat ah, gehi uh, lili bat. Beraz, hola desbertzen alko dira, txiko gasnak, gehi e, e, bortuan eginak dirinak. Horaiko merkatu eta jateko manerari egokitzeko oso irati gasna, atseman ditaike ere, arraspatua edo rape moduan, kubo tipietan edo berdin xerra finetan. Berritasunetan ere, AOP eremua oso iratik hedatu duela paue onduan den ponlon eskualdeari. Pantsika predaina. Noai, eh, antziraja gelditu beharko baita bakarrik deizteko denbora hortan. Eta hori sartzen da, elduen otxailetik goiti. Bai, Eta beraz, horren segidan edo diandiak ere uh, eh, zaitlasunak ekartzen ere etxaldetan, ez baita... Uh, Jarmarka egiren ez baita sobera erosi behar kanputik, fen kanputik xarrazi. Oso uh, bare hortan, badira eko izleinitz, ez da bakarrik hemen uh, Jarmarka egiten. Eh? Beraz, horrek ere, ara, gehiago euh, hori uh, barne izankita eta enitz eh, goizten baitira han, bebizik importanta ere Jarmarka indako eta anzilaja um, euh, zati hori ordezkatzeko. Eta beste arau bat ez dena unartua bainan bidian dena da gazna tipiagoak egiteko baimena. Jendeak maiteute hori e, gazna tipi bat erostia, oso bat mena tipia baitute, mm. ara. Hain beste sosik, eh, ara kontsum manerak dira, uh, manerak dira kontsumatzeko. Eta horren gainean ez ditugu no aski argumentu uh, gauza horien uh, desfendatzeko.